Mila behatzerun dela eroita bat garren urtera goaz, goizontan, otxailaren amairu batera, xuxen gaurko eguna, eta egun hortan eh, Joseba Arregi, Euskal Militantearen argazki ezagun batzuk argiteratu ziren, Josu Txueka, egun hon? Egun hon. Joseba Arregi, nortzen Joseba Arregi, eta ze argazki ikusi ginituen urte hartan eta hilabete hartan, otxaileko hilabete hartan? Eh, Joseba Arregi, izagirre, zizurkilgo gizona genun, eta kidea, eta hori atxilotu zuten hainbat egun lehenago, Madrilaldean, aldean, hain zuzen ere, mila behatziun larogeita bateko otzaiak lauan. Lautik, amairu bitartean, bizirik egon zen, baina azken bizitza, edo azken bizitze egunak oso gogorrak izan ziren. Berak labur bilduzun, lau hitzetan pasatutakoa Madrilgo zera komisaldegietan oso latza izan da. Itzoiek esan zizkion berak karabantzelgo kartzeleko ospitalean hor bertan zeuden beste preso politiko batzuei hain zuzen ere, hor hospital horretan zeuden orduan Iñaki Agirre eta beste pare bat, Jose Luis Fernández González eta Luis Alonso Ribeirok, eta hoiek eman zuten olako testigantza. Arregik esandako hitz hoiek. Zergatik, bueno, atxilotu zuten esan dudan bezala Madrilen otzaiak lauan, eta sortzi bederatzi egun bitartean torturatu zuten eta hori eraman zuten epaietik pasatu gabe zuzenean kartzelara, ospitalean sartu zuten, eta bertako esatako medikoak esan zuen, hau eraman behar da beste ospital batetara, baina ez zuten ja denborarik izan, hor bertan hil Zergatik, ikaragarrizko torturak eman e, egin zizkioten. E, zera, parte mediko ofiziala nolabet esateko, edo poliziek emandako partea izan zen bronko neumoniak jota hiltzela, baina bronko neumonia hori zergatik eragina zegoen, biztan dago edo biztan zegoen torturaren bitartez sortu zen brokonomeonia hori. Eta gainera, lurperatuta gero, Joseba Arregi lurperatu zuten hiltzena amairuan, baina lurperatu zuten bizpairu egun eh, beranduago, eta lurperatuta gero, eh, gau horretan edo urrengo eguneko gauan taola, zera deslurperatu zuten, iskutuan noski eta argazkiak egin zituzten. Eta argazki hoiek zera azaldu zituztenean garbi zegoen goitik bera torturatuta izan zela bazitun erredurak esateako oini eta bazitun ubelduak eta ematomak gorputz osoan. Eta ezin, izan, ezin izan zuten ukatu torturaren bitartez hilzela Joseba Euskal Herriko gizarteak garbi zeukan ordurako noski e, torturen kasuan eta to, torturaren inguruko sensibilizazioa eta hori delata arregi hilbazuten otzaiak amairuan, hiru egun beranduago otzaiak amaseian alderdi guztiek esker muturratik edo atxebetik, PNV-eraino eta e, eh, PSetik PC-eraino eta sindikatu guztiek gutxienez ELAK, Komisiones Obreras eta UGTek eta LABek noski zera deitu zuten greba orokorra eta greba orokorra izan zen zera e, eh, otzaia kamaseian protesta egiteko hain zuzen ere Joseba arregik pairatutako tortura eta erailketaren gatik. Ta horrez geroztik, e, eh, osailen hori, torturaen kontrako egun gixera izena zuten izen ere, argazki hoiek mundu zoaren edo bentzat, Europako hainbat herrialdetan erakutsiak izan ziren Espainian nolako tortura egiten ziren, ez? Batez ere erreduren inguruko e, ormanak ikusten baitziren e, Jose Arregiren gorputzean. Bai, eta batez ere kontutan izan beharko du hori zela largoita batekoan zan nahi du, ja, ordurako transizioa noaikoa horreatuta, konstituzioa egina, eta ematen zuen, edo esaten zuten, ja, demokrazia garaietan bizikinela. Baina hori ikusten zuten ez, frankizmoren jokabide latzenak ere, zera indarrean zeuden. Eta e, horri gehitu harriko dugu, naiz eta hori salatu publikoki eta azaldu olako kontuak eta bar, bueno, gero, impunitatea izan zuten torturatzailek. Zen, urte batzuk pasata gero izan zuten epaiketa, baina zigor oso txikia jarri zizkieten eta pereala, bueno, ezabatu zen e, gauza judizial hori. Ederkiba, Milesker Josetxueka.